السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى نكوسيني pamoja نفسي أنه yangu katika الله سبحانه وتعالى uh, tunaendelea na darasa rafiki jana tulikuwa tumeanza kuzungumzia namna ya kumbarisha sanda maiti na vile vile tukazungumzia swala ya maiti tukasema wa sunna takfinu rajulin fi thalathi lafaifa bidin ba'da tabkhiriha na ni sunna kumbarisha sanda maiti wa kiume kwenye majambi matatu meupe baada ya kuyapukiza kwa udi wayuj'alu alhanutu fima bainaha na itawekwa yatawekwa manukato ambayo ni haswa kwa ajili ya maiti katika yale majambi wa minhu na katika hiyo hanut uh, bikutlin baina aliyaihi uh, hayo manukato yatawekwa kwenye pamba alafu ile pamba itawekwa kwenye utupu wake wa nyuma walbaki ala manafidh wajhihi na itakayobaki itawekwa kwenye matundu ya uso wake wa mawadha sujudihi na zile sehemu za kusujudia kwake thumma yaruddu tarafa al-ulya min al-janib al-aysar ala shiqqihi al-ayman kisha atarudisha eh, lile jamvi la juu upande wa kushoto na kuupeleka upande wa kulia thumma al-ayman 'ala al-aysar kisha upande wa kulia kupeleka upande wa kushoto thumma ath-thaniyata wath-thalithata kadhalika kisha jambo la pili na la tatu hivyo hivyo wayaj'alu akthar al-fadhil 'inda ra'sihi na atajalie kile kipande cha sana kilichobaki wingi wake kwenye kichwa chake wa sunna limra'atin khamsatu athwabi nani sunna kwa mwanamke kumvalisha ile sanda kwenye nguo tano izarun wa thumarun wa qamisun wa lufafatan uh, izar ile nguo ya chini kadhalika wa thumarun na shungi wa qamisun na gauni wa lufafatan na majangu mawili walisagiratin qamisun wa lufafatan na mtoto mdogo wa kike yeye hatavalishwa gauni uh, pamoja na yale majambi mawili walwajibu thawbun yasturu jami'a almayyit na wajibu ni nguo moja ambayo nastiri e, eh, eh, mwili wa maiti wote thumma intakalna ila sala ala almayit kisha tukazungumzia swala ya maiti tukasema watasqutu salatu alayhi bimukallafin na inaanguka swala inapomoka swala ya maiti kama itakuwa ameswalia mukallafi mmoja tukasema walau untha na la wakiwa mwanamke watusannu jama'atan Ah, na ni sunna kuswali hiyo swala ya maiti kwa hali ya jamaa wa qiyamu imamin wa munfaridin inda sadri rajulin na ni sunna vile vile kusimama imam na yule ambaye anayeswalia maiti peke yake kwenye kifua cha mwanaume wa wasatu na katikati ya uh, mwanamke yani katikati ya maiti uh, wa kike ثم يكبر أربعا كيش نبيه تكبيره أن يقرأ بعد الأولى والتعوذ للفاتحة بلا استفتاح أتسوما بعد التكبيره يا na بعد ya سوره الفاتحه بلا bila ya kuleta الاستفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفية تشهد na atamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya takbira ya pili kama vile inavyokuwa kwenye tashahudi wayad'u ba'da thalitha na ataomba dua muombea maiti baada ya takbira ya tatu wal afdal bi shay'in mimma warada na bora ni kuomba ile dua kwa kitu ambacho kimepokewa yani kwa dua ambayo imekuja katika dalili wa minhu na katika hizo dua ambazo zimekuja ya allahumma ighfir hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana innaka إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحيته منا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه ثم قلنا وان كان صغيرا او مجنونا نايكيوا اليو كفن متتو مدوغو او مدوازيم قال اتسما اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرقا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم ووقني برحمتك عذاب الجحيم ويكفي بعد الرابعة قليلا na atasimama baada ya takbira ya nne kidogo wayusallim na anasalim wayarfa'u yadayhi ma kulli takbiratin na atanyanyua mikono yake pamoja na kila takbira فالان سنبدا آه، ما يتعلق بحمل الميت الى المقبرة. اسايف تانزيا حبالي ذا كمبيبا مايتي نا كوندا نايما مقبرين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله وسنه الربيع في حملها واسراع وقول ماشي امامها وراكب لحاجه خلفها وقرب منها وقول قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى منة رسول الله ولحنه على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجسيس قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده نعم ثم قال بعد ذلك هو سنة تربيع في حملها وإسراع وكون ماش أمامها وراتب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله على ملة رسول الله wa sunna tarbi'un fi hamliha nani sunna kufanya tarbii kwenye uh, kubeba hiyo jenezi wa sunna tarbi'un fi hamliha nani sunna tarbii kwenye kubeba hilo jeneza tarbii ni nini uh, huwa an ya'khudha bikawa'in at-tarir an ya'khudha بقوائم السرير الأربع أن يأخذ بقوائم السرير الأربع كلها أن يأخذ بقوائم السرير الأربع كلها أن يأخذ بقوائم السرير الأربع كلها ni yeye kushika yani na isalini matendego ya jeneza yani lilipokuwa jeneza pale mbebaji sunna yeye aguse kila tendegu moja katika yale matendegu manne na tendegu sio twayi yani anafanyeje yani kwenye ule ubebaji ili onekane yamepatia sunna anachokifanya anafanya nini kwanza anaenda kushika lile tendegu la upande wa kulia kulingana jinsi maisha alivyokaa anaenda kwanza kushika vile Alafu ataachia wenzake watakuja na tarudi nyuma, taenda kushika la nyuma upande ule wa kulia. Kisha tahamia kushoto, atafanya hivyo hivyo kisha kushoto upande wa nyuma. Hiyo ndio tarbia. Sawa? Kwa hiyo ni sunna ubebaji mtu afanye hivyo. Thumma kana baada dhalika wa isra'un na kuharakisha. Wa isra'un na kuharakisha. سن الإسراع أي سن الإسراع في المشي لا الجري سن الإسراع في المشي لا الجري سن الإسراع في المشي لا الجري سن الإسراع آه، في المشي لا الجري ni sunna kufanya haraka kwenye kutembea na si kukimbia ni sunna kufanya haraka yani wakati wanatembea watu watembee haraka haraka kama ilivyokuja katika hadithi lakini si kukimbia si kukimbia yani ule utembeaji basi uwe ni utembeaji wa haraka lakini isiwe ile sura ya mbio wa kaunu mashin amamaha eh wa sunna kaunu mashin amamaha na ni sunna kwa mtu ambaye anayetembea kwa miguu atembee mbele ya jeneza yule anayetembea kwa miguu atembee mbele ya jeneza sunna asiwe nyuma yule ambaye yuko kwa miguu wakati anatembea lile jeneza linapokuwa linapelekwa makaburini basi yeye awe mbele ya jeneza warakibin lihajatin khalfaha na aliyepanda kipando kama ni baskeli au uh, punda au pikipiki awe nyuma ya jeneza lakini kama atakuwa anahitajia kupanda warakibi na aliyepanda kwenye kipando lihajati kwa ajili ya haja khalfaha yeye inabidi awe nyuma ya jeneza أكتب ما يلي الماشي يكون أمام الجنازة الماشي يكون أمام الجنازة الماشي يكون أمام الجنازة الماش يكون أمام الجنازة والراكب والراكب يكون وراءها والراكب يكون وراءها والراكب يكون وراءها والراكب يكون وراءها ويكون راكبا لحاجة ويكون راكبا لحاجة ويكون راكبا لحاجة أما بدون حاجة يكره أما بدون حاجة يكره أما بدون حاجة يكره yani anayetembea kwa miguu anakuwa mbele ya jeneza kati watu wanaenda makaburini yule ambaye anatembea kwa miguu anakuwa mbele ya jeneza na aliyepanda kwenye kipando anakuwa nyuma yake warakibu yakunu waraa aliyepanda kipando anakuwa nyuma ya jeneza wayakunu rakiban bihaji na mtu anapanda kama kuna haja hii mfano kama makaburini mbali na mzee hawezi kutembea yani mpaka kifika kule inawezekana atafika kwa mashaka basi wakati itakuwa yeye anahitajia kupanda ili kusudi iwe urahisi kufika kwa hiyo kama itatokea haja ya mtu kupanda basi anapokuwa kwenye kipando inabidi awe nyuma ah, ya jeneza ama biduni haja yukra ama mtu kupanda kipando bila ya haja ni makruh kupanda kipando bila ya haja ni makruh thumma qala bada dhalika ah, wa qurbun minha na vile vile ni sunna kuwa karibu na jeneza wa qurbun minha ay eh, wa sunna qurbun minha na ni sunna kuwa karibu na jeneza yani kuna baadhi ya watu wao wanapokuwa naenda makaburini yani basi ana ana ana anafuata msafara inawezekana kitu kwa hapa kaburi liko barabarani huko yeye eh, e, e, e, kaburi jeneza liko barabarani huko yeye yuko hapa atembea taratibu kabisa la sunna ni wewe kuwa karibu na lile jeneza yani kuna baadhi ya watu wengine wanaenda kule wakaurini kwanza kwenye kutembea kwenyewe yeye anakuwa mbali na jeneza na akifika huko makaburini kwenyewe wala hawe karibu na kaburi anakaa huko na kupiga story la hizi tu hizi wewe unapoamua kwenda kuzika basi jaribu kuwa karibu na ile jeneza anapopea kule makaburini uwe karibu na ile kaburi na ushiriki kwenye uh, kufikia wa qaumu qabri lahna intabi huna na anasema ni sunna vile vile lile kaburi kuwa lahna yani mule ndani uwe na laana wa kaunu qabrin lahdan na kuwa kaburi lile uh, ah, uwe na lahd lahd nini kaburi lile linachimbwa likisha chimbo chini kuna kuwa hivi halafu kuna kuwa na ukuta huko ukuta kule ukuta na huko ukuta yani jadili ndio shida yenyewe lahad ni kuchimbua ule upande sawa upande wa kibla au ule upande mwingine lakini ni kuchimbua kule yani ule mwanandani kuweka katikati la inakuwa kwenye ukuta kwa hiyo ina inachimbwa kwenye ukuta kiasi ambacho kinamtosha yule maiti wakati wa kumweka baadaye anaingizwa kule na akishaingizwa sisi kwenye madhhabu watu wengi mbao bao kwa sisi makuru unaweka tofali lakini tofali zenyewe ambazo hazijaguswa na moto khalas kisha mweka hivyo unafikia habari mishi kwa hiyo kwenye kwenye kaburi imma itumike chak au la chak ni ndio ile ambayo makaburi mengi sana huku huwa wanatumia yani kuweka mwana ndani kwa kuchimba pale chini kaburi imma katikati au pembeni hii kwenye madhahabu amna hii ni makruh kuweka shak bila ya haja hii ni makruh sunna ni la sunna lawana sunna ni la اكتب ما يلي والشك في المذهب مكروه الشك في المذهب مكروه الشك في المذهب مكروه إلا إذا كان لحاجة إلا إذا كان لحاجة إلا إذا كان لحاجة كالأرض التي لا تتماسك ترابها الشك في المذهب مكروه إلا إذا كان لحاجة كالأرض التي لا تتماسك ترابها كالأرض التي لا تتماسك ترابها شك yani kuweka mwanadamu wa kuchimba pale chini hii kwenye madhhabu ni makruh isipokuwa itafanywa hivyo kukiwa na haja kama vile ardhi ambayo ule udongo wake haushikamani yani hata uh, zile ardhi ambazo zinakuwa maeneo ya ya ya ya, ya, ya pembeni mwa bahari unaweza kukuta ile ardhi yenyewe haishikamani kiasi ambacho ukisema uweke lahat haiwezekani udongo unakuwa unafanyaje unaporomoka wakati huo basi utakuwa na haja hiyo kuweka shaki kinyume na hivyo na shaki inakuwa makruh kwa nini uh, wanasema hivi la anna nabii sallallahu alaihi wasallam eh, ju'ala fi qabrihi la kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa yeye kaburi lake aliwekewa lahat kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam liliwekwa lahad na haikuwekwa shaki kwa hiyo wakaona kwamba lahad ni sunna kinyume chake shaki sio tu bali kiwekwa shaki hii ni makruh ثم قال وقول مدخل بسم الله وعلى مله رسول الله na kauli ya muingizaji mudkhil eh mudkhil mayyit kauli ya yule mwenye kumuingiza maiti wa kaulu mudkhilin na kauli ya muingizaji yani yule ambaye anayemuingiza maiti kaburini bismillah wa ala millati rasulillah yeye kusema bismillah wa ala millati rasulillah yani wakati anamuingiza yule maiti kwenye kaburi aseme bismillah wa ala millati rasulillah lazim maneno hayo kwanza wakati watu wanatembea wanaenda kuzika watu wanakuwa kimya inabidi wawe kimya wawe uh, wana wanazingatia kwamba siku miongoni mwa siku nao watakuwa hivi siku miongoni mwa siku nao watakuwa hivi si kwenda makaburini hali ya kuwa watu uh, ah, wanaimba nyimbo hii hakuna mashaka ni bid'a hata kama ikiwa hiyo nyimbo yenyewe ah, ni dhikri fulani katika dini hii ni bid'a haifai haifai na wala haifai watu wakati wanaenda uh, kuzika wakawa wanapiga story habari za korosho na mfano wake hili jambo halifai watu waende kuzika huko kimya wakiwa wanapata mazingatio kwa ule msiba ambao uliopatikana watu wapate mawaidha kwa kwa ule msiba na wakisha fika kule mtu asikae mpaka vile jeneza lifike kama tukavyoona mbele mbali kwa hiyo na vile vile ni sunna yule atakayekuwa anamuingiza maiti kwenye kaburi aseme bismillah wa ala millati rasulillah wa nahduhu ala shiqqi al ويجب استقباله القبلة ولحده على شقه الايمن tulisema kwamba ile lahad tunaweza kusema unaweza kuchimba upande wa kulia kwenye marefu ya kaburi au upande mwingine sasa ni sunna ile lahadi iwe upande wa kulia ni sunna ile lahadi iwe upande wa upande wa kulia wayajibu istikbaluhu alqibla lakini ni wajib yule maiti aelekeze upande wa kibla sasa watawa mmechimba upande huu upande wa kibla au mmechimba upande mwingine lakini lazima maiti aelekeze wapi upande wa kibla ikiwa na maana kwamba mkiweka ile lahadi upande wa kibla basi maana kwamba zile tofali zitakuwa zimewekwa kwenye mgongo wake na kama mtachimba upande mwingine mkimweka mtamwelekeza kibla alafu zile tofali zitakuwa mbele yake fahamtum ويجب استقباله القبلة na ni wajibu kumwelekeza upande wa qibla ثم قال بعد ذلك الان يريد ان يذكر المكروهات sasa hivi anataka ataje mambo ambayo ni makruhu anasema wakuriha bila hajatin julusu tabi'iha kabla wad'iha na ni makruhu bila haja kukaa mwenye kufuata jeneza kabla jeneza halijawekwa ni makruhu kukaa mfuataji wa jeneza kabla ya jeneza halijawekwa yani kabla wadhiha ala al-ard kabla halijawekwa ile jeneza ardhini ni makruhu ni makruh ah, yeye kukaa kabla jeneza alijawekwa ardhi ikiwa na maana kwamba kama atafika yeye maana inabidi atangulie kama tulivyoona sunna kwa mtu ambaye anatembea kwa miguu kwa hiyo atakapokuwa amefika pale makaburini hatakikani kukaa mpaka kaburi lije kuwepo alafu hapo kiamua kukaa atakao wakati huo lakini ni makuruhu mtu kukaa kabla jeneza lenyewe halijawekwa ardhini watajisisu kabrini na vile vile ni makuruhu kupaka chokaa kaburi ni jambo ambalo linatukiza alipendezi kaburi uh, kupakwa chokaa tajisiso kabri na kupaka uh, chokaa kaburi na mfano wake makuruhu wa binaun na kulijengea haifai kaburi kulijengea wa binaun na kulijengea sawa sawa mtajenga kwa matofali au mtajenga kwa miti haifai kaburi kulijengea japo kwenye madhhabu wanasema ni makruh halele mwingine wakasema bali ni muharram ni jambo la haramu kujengea makaburi sisi yani mambo mengine yanakuwa ni waislamu tulikuwa watu wa ajabu yani watu wako tunafanya mambo kinyume yani pale ambapo sisi tunaamrishwa jambo fulani katika dini chanfanya tumeambiwa wakati wa kwenda kuzika twende kimya kimya wengine wakasema hamna tuweke tahariri ili watu wao wanaimba wakati wanaenda kuzika haya tumekatazwa sisi tusijengee makaburi watu wanajengea makaburi yani mashariki na magharibi yani leo ukiangalia mazishi yanayofanyika na jinsi mazishi yalivyokuwa yanafanyika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mambo tofauti kabisa tofauti kabisa wala hayafanani yani kuonyesha watu namna gani tulivyokuwa mbali na dini yetu tuko mbali na dini yetu Allahu musta'an wa kitabatun eh, ay ah, wa kurih kitaba na vile vile ni makruh kuandika wa kitaba na kuandika wa kitabatun na ni makruh vile vile kuandika kuandika jina fulani ibn fulani alifariki siku fulani tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani akazikwa siku fulani tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani hii ni makruh haifai haifai lakini la ba'sa lakini la ba'sa an tud'u ala lakini la ba'sa an tud'u ala an tud'a al alama lakini la ba'sa an tud'a al lakini la ba'sa an tudha ala alam lakini hakuna ubaya kuwekwa alama hakuna ubaya kuwekwa alama yani kwa ile kaburi kuweka alama basi yafahamisha kwamba kuanzia hapo mpaka hapa hili ndio kaburi hiyo hakuna ubaya wa na kutembea kwenye makaburi ni jambo ambalo ni makuruhu kutembea kwenye makaburi vipi uktub uh, wa على القبر بنعل ومشي على القبر بنعل او اكتب ومشي على المقبرة بنعل ومشي على المقبرة بنعل ومشي على المقبرة بنعل na kutembea kwenye makaburi aliyokuwa mtu amevaa viatu kutembea kwenye makaburi aliyokuwa amevaa viatu ni makruh makruh kama hakuna haja haifai kutembea makaburi yale yakiwa umevaa isipokuwa kuna na haja kwenda kuwa na miba na mfano wake lakini bila haja haifai kutembea makaburini hali kuwa mtu umevaa viatu wajulusun alayhi na makruhu karia kaburi wajulusun alayhi na ukaa juu ya kaburi makruhu haifai wajulusun alayhi na kukalia kaburi yani kukalia juu yake kukalia juu ya kaburi wa idkhaluhu shay'an massatuhu an-nar na ni makruh kuingiza kwenye kaburi kitu ambacho kimepatwa na moto wa idkhaluhu shay'an massatuhu an-nar na ni makruh kuingiza kwenye kaburi kitu ambacho kimepatwa na moto ndio maana nikasema hata ile tofali ambalo tukalokuwa limewekwa au yale matofali ambayo yatakayokuwa yanawekwa kaburini yasiwe yamechomwa sababu yakiwa yamechomwa maana yake utaweka kwenye kaburi kitu ambacho kimepatwa na moto kwa haifai kwenye kaburi kuingiza kitu ambacho ah, kimeungua kimepatwa na moto limadha ah, litafaul litafaul ألا يمس الميت بالماء لتفاؤل ألا يمس الميت بالنار لتفاؤل ألا يمس الميت بالنار لتفاؤل ألا يمس الميت بالنار يعني كونا na نزوري nzuri ya kutopatwa maiti na moto kwa kule kutoingiza kitu ambacho kimepatwa na moto katika kaburi la mai, eh, la, la, la, la, la mai ni kuwa na tabaa kuwa na uh, matarajio kwamba yule maiti asipatwe na moto asema watabasumu na kutabasamu eh kuri hata basumu na ni makruhu kutabasamu wakabrini makruhu kutabasamu watabasumu na kutabasamu ikiwa kama kutabasamu ni makruh basi kucheka min au kile wengine wanaweza kukuta makaburini wakati kukukia kunaweza kutokea kitu basi watu wakaanza kucheka kisha ukikubwa kabisa unasahau kama uko makaburini na uh, inabidi wapate mawaidha kwa yale ambayo yako pale wa hadithun bi amri dunya indahu na mazungumzo kwa jambo la dunia kwenye kaburi wa hadithu bi amri dunya indahu na mazungumzo kwa jambo la kaburi eh, kwa jambo la dunia kwenye kaburi yani watu wakaze kuzungumza jambo la dunia au mambo ya dunia wakati wako makaburini hili jambo pia ni makuruu hali sahi naam tunasema hajakaa vizuri mpaka hapo tulipofikia naam kule kule makaburini wakati wa unavaa lakini ukifika makaburini huwa na ukifika eneo la makaburi huwa pia pia naam wanaomba wakati wa kuingiza kuingiza na wakati wa mshiko unaingiza kaburi na wakati unaingiza kaburini kwa hiyo kama ukishampokea sasa ni mwenye kumulia mpaya kwenye raha huwezi tena kusema mwezi pembeni au mfano wa hivi naam la mara moja اقرا قال رحمه الله وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة وأي نعم وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة na ni haram kuzika watu wawili na kuendelea kwenye kaburi moja isipokuwa kwa dharura wa harma dafnu ithnain fa akthara fi qabrin illa li daruratin na ni haramu kuzika watu wawili na kuendelea katika kaburi moja isipokuwa kwa dharura الضروره مثل ايش الضروره مثل كثره الموتى مثل كثرة الموتى مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم قلة من يدفنهم mithlu kathrati al-maut wa qillati man yadfan mfano maiti kuwa nyingi na wenye kuzika ni wachache mfano maiti nyingi na wenye kuzika ni wachache wakati huo basi uh, itakuwa uharamu unaondoka kama tulivyosema kwenye muda tutalib kwamba uh, alkaraha tazulu bila haja walhurma tazulu bidharura karaha inaondoka kwa haja na uharamu unaondoka kwa dharura kwa hiyo ilikuwa swala kuzika watu wawili na kuendelea kwenye kaburi moja ni jambo la haramu lakini ukiwa na udharura uharamu una unaondoka naam وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع نعم ثم قال وأي قربة فعلت وجعل ثوابها المسلم لحي او ميت نفع واي قرب نطاع yoyote wa ayu qurbati natwa اكتب قربات من النوافل قربات من النوافل واي قربات من النوافل فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفع نا كايوت يتكفان نكجاليوا ثوابه ذلك الاسلام عليه حي او عليه كفا kumnufaisha وعين قربته فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي au mayiti nafahu na swala yoyote itakayofanya na kujaliwa thawabu zake kwa muislamu aliyo hai au aliyokufa kumnufaisha hii nukta yani sura yake ni sura yake unashika msahaba unasoma wakati nasoma na kusema Allahumma ja'al ajraha fulani yo Allah jalia malipo ya hiki kisomo kwa fulani sawa sawa yuko hai hawa ame amekufa kuna vitu ambavyo kuna kifasi baina maulama kwamba hivyo moja kwa moja vikifanywa vinamnufaisha ah, maiti yani ijma hivyo vikifanywa maiti vinamnufaisha mfano kwa sadaka mtu akatoa sadaka na unanuia thawabu zimfikie ah, maiti zile thawabu zinamfikia wakadha ad-du'a na dua wal istighfar na kutaka msamaha wal hajj wal umra na haji na umra hivi bitifaki vikifanywa kweli sababu zake maiti tunafikia zilizobaki katika faa kuna khilafu wal hanabila hum awsa al madhhab bidhalik Hanabila wao katika huu mlango ndo wameupanua yani wao madhehebu yao katika hili yani wao wanaona kila toa ambayo mtu atakayefanya kanuia zile thawabu kumfikia mtu ambaye yuko hai au amekufa thawabu zinamfikia na madhehebu ambao ni afya kwenye hii nukta ni Shafi'i madhehebu ambayo ali afya yani wamebana vitu vile ambavyo vinavyosababisha ah, thawabu kufikia maiti ni Shafi'i lakini kwenye tathmini jambo liko tofauti kwa sababu mahnabila waliokuwa wengi wanasema kwamba illa madalla dalil yani sababu zinafika kwa yale ambayo dalili zimejulisha kwamba mtu kifanya hiyo dalili za thawabu zinafanyaje zinafika shafia ambao wao ndio ilikuwa mambo mengi ya ajabu wasifanye huku kwetu wale wanaji nasibisha na ushara ndio wanafanya mambo mengi mzima sio kwa jambo likawa hapo yani ilikuwa yanayefanya kwenda yapale na mahanabi lakini hali imekuwa tofauti chama cha jumla ndio mfunga sana wamebana haitakani wewe kufanya chochote kile ambacho unaona sababu zake zikafikia maiti isipokuwa vitu vichache mno kama ilivyokuwa sadaka ah, na vile vile umra ah, haji na dua kinyume na hivyo hamna kwa hiyo mbele anasema wa ayu kurbatin fu'ila kurba yoyote toa yoyote kiyofanywa wajua ila thawabu hali muslimin na uh, zikajaliwa thawabu zake kwa muislamu hayyin aliye hai au mayiti au aliyekufa na fa'ahu kumnufaisha naam kwa hiyo ndio tunasomea Qur'ani Eh yani wanakusudia ndio hivyo na si kwamba watu waitane na kugawa majuzuku yani mahanabila wanavyosema hivyo wanakusudia hivyo yani wewe umekaa ulipokaa kama msikitini ukashika msaafu kaanza kusoma au kusudia zile thawabu zimfikie fulani sasa so, so, yuko haya wa maiti wao wanakusudia hivyo maiti kwa hapa nyumbani wanakuwa nasoma la sio kusura hivyo naam والسنة لرجال زيارة قبر المسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر ومار به السلام عليكم يا قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نعم ثم قال وسنة لرجال زيارة قبر مسلم ادني سنة ووناوم يزور قبور المسلم اكتب فوق هذا الكلام زيارة القبور زيارة القبور زيارة القبور حضور مقابر انا اسمع وسنة لرجال زيارة قبر مسلمين na ni sunna kwa wanaume kuzuru kaburi la muislamu wa sunna lirijalin ziyaratu qabri muslimin na ni sunna kwa wanaume kuzuru kaburi la uh, muislamu uktub yufham minhu yufham minhu anna ziyarat almar'ati makruha yufham minhu anna ziyarat almar'ati makruha يفهم منه أن زيارة المرأة مكروهة يفهم منه أن زيارة المرأة مكروهة ويفهم منه كذلك ويفهم منه كذلك ويفهم منه كذلك أن زيارة قبر كافر لا يسن ويفهم منه كذلك أن زيارة قبر الكافر لا يسن ويفهم منه كذلك أن زيارة قبر الكافر لا يسن alimusema wa sunna lirijali ziyaratu qabri muslimin na ni sunna kwa wanaume kuzuru kaburi la muislamu tunachokifahamu kwenye haya maneno kwamba anna ziyarata almar'a makruha mwanamke kuzuru makaburi ni makruh mwanamke kuzuru kaburi ni ni makruhu sawa sawa siku ya pili baada ya kuzikwa au na siku nyingine makruhu kwa ile ada ambayo watu wako nayo kwamba leo wamezika alafu asubuhi yake watu uh, wanaandamana safari kwenda kuangalia kaburi na ndani yake kuna uh, wanawake ili jambo si mashruhu si mashruhu yani halipo katika sheria ويفهم منه كذلك أن زيارة قبر الكافر لا يسن na vile vile tunafahamu kwenye hayo maneno kwamba kuzuru kaburi la kafiri sio sunna kadhalika kuzuru kaburi la kafiri sio sunna anasema wal wal qira'atu indahu na kusoma kisomo kwenye kaburi wal qira'atu indahu na kusoma kisomo kwenye kaburi ahyanan mtu akiathirika sana pato anaweza kuona kwamba watu wanafanya ukurasa fulani kwenye nukta za namna kama hii lakini wao wanasema kwamba kusoma Qur'ani kwenye kaburi ni ni sunna kwa nini kwa sababu zimekuja hadithi hata kama zile hadithi aa, ni dhaifu ثم بعد ذلك قال wama yukaffifu anhu na kusoma yale ambayo yatakuwa yamemkhafifishia maisha wama yukaffifu anhu na yale ambayo yasikie mkhafifishia maiti yani adhabu wama yukaffifu anhu na yale ambayo yasikie mkhafifishia huyo maiti walau bijali jarida ratbatin fil qabr na lau kujalia mti ambao mbichi katika kaburi jarida tunatokajalia kama gome ah, la mti kwenye kaburi bali kuwa bichi kwa nini kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ah, siku moja alipita ah, kwenye kaburi kulikuwa na watu wawili kaburi makaburi ya watu wawili akisema hao watu hapo wanaadhibiwa Ah, watu hapo wanaadhibiwa hawaadhibiwi kwa mambo makubwa ama mmoja wao alikuwa hajistiri na mkojo yani alikuwa akikojoa basi ah, hajitahidi ule mkojo usio na mwingia katika mwili wake na mwingine alikuwa anatembea baina ya watu aliyakuwa ni mchunganishi kisha akachukua mti ambao ulikuwa mbichi akauweka kwenye ile kaburi akasema watapata takfifu mpaka huu mti utakapokuwa umekauka kwa mahanabila kwa kwenye kwenye kwenye, kwenye nukta wakasema kwamba hii inasaidia maiti vile vile kupata takfifu kama atakuwa yeye katika lile kaburi uh, anaadhibiwa japokuwa maulama wengine wakasema kwamba uh, mtume alikuwa anajua kwamba wanaadhibiwa je sisi tunajua kama wanaadhibiwa ala kullinu wao wakasema haya maneno ثم قال <clears throat> wa qawlu zairin wa marrin bihi na kauli ya mwenye kuzuru ay allazi qasada ziyara zaid allazi qasada aziyara ay alladhi qasada aziyara wa qawlu zairin na kauli ya mwenye kuzuru yani amekusudia kwenda kuzuru makaburi wa marin bihi na mwenye kupita makaburini يعني غير قاصد للزياده غير قاصد للزياده الزائر الذي قصد الزياده والمال الذي لم يقصد الزياده فيولئ اليقصديه يزور مقابر ما يولى بعد بيت المقابرين واذا كنا نجيء يكون قريب من المقابر اكفيت بعد لكن هي يقصديه زياره au kuna hali ambayo imemfanya mpaka akapita maeneo yale ya makaburini hali ya kuwa hajakusudia ziara hao wote wawili ni sunna kusema maneno yafuatayo yani sasa mtu mkusudia ziara au imetokea tu wewe siku miongoni mwa siku ukapita kwenye makaburi ni sunna kusema maneno yafuatayo assalamu alaykum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiquna يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولكم السلام عليكم دار قوم المؤمنين السلام عليكم سلام سلام iwe kwenu enyi wa nyumba ya watu waumini dua yeye ambaye amezuru au yule ambaye mfika makaburi anaomba hilo assalamu alaykum dara qaumil mu'minin salama iwe kwenu watu wa nyumba ya waumini wa inna insha Allah bikum lahiquna na sisi insha Allah tutakukuteni na sisi insha Allah tutakukuteni sasa msemo inna insha Allah ah, bikum lahiqu hii insha Allah tutakufutia sasa insha Allah hali ya sisi lazima tufe yani mahma nikana sisi lazima tufe sasa kwa nini imekuja insha Allah hapa kuna maneno mengi ambayo yamesema lakini watasema wa inna insha Allah bikum laikuna fi مقبرتكم هذه في مقبرتكم هذه في مقبرتكم هذه وان ان شاء الله بكم لاحقون na sisi insha Allah tutakukuteni yani ikiwa nakusudia insha Allah kwenye haya makaburi kwa inawezekana ikawa kwenye haya makaburi au kwenye makaburi mengine يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين au ahurumie Allah waliotangulia katika ninyi na wale waliochelewa nasallu Allah lana wa lakum al-afia Allah subhanahu wa ta'ala kutu sisi na ninyi afya njema Allahumma la tahrimna ajrahum ewe Allah usitunyime malipo yao malipo yao vipi uktub eh ajra ziyaratina lahum ay ajra ziyaratina lahum ay ajri ziyaratina lahu ay ajra ziyaratina lahu hiyo Allah ustunyime maarifu ya ziara yetu kwa wao yani aliposema la tahrimna ajrahu ustunyime malipo yao yani manake ustunyime malipo ya ziara yetu kwa wao hii ina maana kwamba ah, kusoma makaburi ni sunna yani muislamu utaikane ukae siku nyingi alafu usizuru makaburi unakaa siku umefungukiwa na eh, zile shikali zako basi zuru makaburi zuru makaburi itakuwa ni sababu ya wewe kukumbuka akhera na ni sunna na ukifanya katika hali ya uzuri kabisa kwa ajili ya kwenda kuomba uh, dua na kwenda kuzungumza maneno na kuwa unafanya ibada na kupata thawabu thumma qala wala tafinna ba'dahum na ewe Allah usitufitinishe baada yao usitufitinishe baada yao kuna wakati mtu moyo wake unakuwa unafungamana na maiti kwa hiyo inawezekana kwa kufa yule mtu inawezekana mtu mwingine akafitinika kwa hiyo mtu anapokuwa anazuru kaburi ni mashuruhu kuomba dua kwamba wala tafinna ba'dahu na wala usitufitinishe baada yao waqfir lana walahum na tusamehe sisi na wao salamu alaykum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiquna yarhamullahu almustaqdimina minkum walmustakhirina nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum na'am قال رحمه الله وتعزية المصاب بالميت سنه ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه ثم قال بعد ذلك وتعزية المصاب بالميت سنة na kumfanyia tazia yule aliyopatwa na maiti ni sunna idha kana muslima idha kana muslima na kumfanyia tazia yule ambaye aliyopatwa na msiba ni sunna yule ambaye amefiwa kumfanyia taazia ni sunna taazia ni nini kwenda uh, kumtembelea na kumpa maneno uh, ya kumfanya asubiri naenda kumweleza maneno ya kumfanya asubiri hiyo ndo taazia ama kumpa kitu fulani unaweza kumpa kitu kumsaidia unaweza kufanya hivyo la basa lakini tukisema taja ni kwenda kumwambia maneno ah, ya kum ya ya kumfanya asubiri na vile vile maneno ambayo ya kumubea Allah ampe ambacho ni bora zaidi kuliko hicho kilichoondoka wa ta'diyatu al-musab bil mayyit sunna na kumfanyia taadhia yule aliyopatwa na ule msiba ni sunna wa yajuzu al-bukau alayhi na inajuzu kulia wayajuzu bukaa alayhi na inajuzu kulia kulia mtu kutokwa na machozi si inajuzu sasa kama mtu wa karibu kunakuwa na huruma na mfano wake na isiwe kulia kwa sababu ya tasahhur kule kulia kusiwe kwa sababu ya kutukia kutokea mtibala yani unalia kwa sababu ya huruma kwa mtu wako wa karibu hata mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na mmoja katika wanaye alilia machozi yakawa yanatoka hiyo na juzu wala mtu haingii uh, kwenye kusemwa vibaya na sheria thumma kala wa haruma nadbun wa niyahatun wa shaqu thawbin wa latm khattin wa nahwuhu wa haruma nadbun na haram nadb nadbun ni uktub huwa ta'didu mahasin mayyit ta'didu mahasin mayyit ta'didu mahazinil mayyit ta'didu mahazinil mayyit nadbu ni nini ni mtu kuhesabu mazuri ya maiti ni haramu kuhesabu mazuri ya maiti ni haramu alifanya hivi akafanya hivi akafanya hivi akafanya hivi akafanya hivi kama mtu anahesabu mazuri ya maiti ni haramu hii ndio inaitwa wa harma najbu na ni haramu najbu nadbu ni nini kuhesabu mazuri ya maiti waniyaha na maombolezo maombolezo ni nini hapa niyaha niyaha ni nini huwa rafu sauti inda albukai rafu sauti inda albukai rafu sauti inda albukai وتعديد محاسن الميت رفع الصوت عند البكاء وتعديد محاسن الميت رفع الصوت عند البكاء وتعديد محاسن الميت niyaha ni kunyanyua sauti wakati wa kulia mtu akanyanyua sauti sauti yake ikawa ya juu hii ni yaha na akawa anataja mazuri ya maiti hili ni haramu kwa ni haramu sawa sawa kutaja yale mazuri ya maiti peke yake mtu akawa na hisabu hata kama asilie hiyo inaitwa nadim na kama atakuwa na hesabu mazuri ya maiti aliyakuwa ananyanyua sauti kwa kulia ile haramu فالنياحه هي الندب وزياده وزياده لفظ الصوت فالنياحه هي الندب وزياده رفع الصوت فالنياحه هي الندب وزياده رفع الصوت فالنياحه هي الندب وزياده رفع الصوت وتسمى النياحه ni الندب sasa tumesema nadbu ni kuhesabu mazuri ya maiti niyaha vile vile ni ni, ni nadbu kwa sababu kuna kuhesabu mazuri ya maiti lakini wa ziada turafa sauti kwenye niyaha kunaongezea kunyanyua sauti hivi vitu vyote viwili ni haramu washaqqu thawbin na kuchana nguo washaqqu thawbin na kuchana nguo yani haram mtu kuchana nguo kwa sababu ya kupatwa na msiba shaqqu thawbin na kuchana nguo wala muhaddin na kupiga khadi mtu kujipiga khadi ni hivi mtu kawa anajipiga kwa sababu ya kupatwa ah, na msiba wala muhaddin na kujipiga makofi wala muhaddin na kujipiga makofi hiyo ni haramu nahuhu na mfano wake kanat bishari kama vile mtu uh, kunyufua nywele na au kwenda kukata viatu au kuharibu vitu ndani kwa sababu ya msiba hii ni haramu hii ni haramu la huna uh, yakunu kad intahina min kitab aljanaiz mpaka hapo tutakuwa tunamaliza kitabu ah, kinachohusiana habari za jeneza إن شاء الله في الأسبوع القادم سنبدأ بكتاب الزكاة kuanzia wiki ijayo tutaanza na mambo ya zaka